Ako vas zanima što se to točno događa sutra na Tehničkom fakultetu, onda će vas zanimati i naš e, razgovor s dekanicom Jasnom Prpić-Oršić. Dobro vam večer, e, gospođo Jasna. Dobro večer vama i vašim slušateljima. Sutra je na redu potpisivanje jednog e, dosta bitnog sporazuma za sam tehnički fakultet, a vjerojatno i za cijelo sveučilište. Riječ je o suradnji na, na, na znanstvenim, istraživačkim, razvojnim, obrazovnim projektima. Konkretno o čemu se radi? Dakle, radi se o sporazumu u suradnji na više razina. E, dakle, ono što nam je cilj je da unaprijedimo prvo da se fokusiramo na naše studente i da zapravo e, podignemo nastavu na našem studiju na što višu razinu, znači da im pružimo najkvalitetniji mogući model obrazovanja. E, druga je razina, dakle, suradnja na razvojnim i znanstvenim projektima i jasno e, mi smo uvijek otvoreni i za razne seminare, organizaciju tečajeva i tako dalje. Moram reći da taj sporazum gradimo već neko vrijeme, odnosno e, okruženje e, gradimo već neko vrijeme. Naime, već više godina surađujemo sa tvrtkom TSI, koja je društvo partner tehničkog fakulteta i ona se sastoji od iskusnog tima koji danas već broji 64 inženjera brodogradnje i inženjera brodostrojarstva. Tako da je zapravo inicijativa došla s njihove strane i onda smo jasno um, dalje razvijali tu suradnju prema, prema brodogradilištu Merver. Kad govorimo o sporazumima koji su do sad potpisani, koliko su oni zaživjeli na onaj način na koji su zamišljeni, odnosno koliko je studenata uspjelo isključivo e, zbog tih sporazuma dobiti neka posao u struci u većim firmama e, van Hrvatske? ja nekako volim da, da više prvo ostvarimo nekakvu suradnju pa onda da pišemo sporazum. Tako da Sporazum je zapravo jedno, jedna suglasnost e, od o suradnji. Sad jasno ako suradnje nema onda i sporazum je bez predmeta. E, naši studenti zapravo odlaze, već su i prije odlazili van na, na stručnu praksu, ali ne baš tako organizirano i ja se nadam da će ovo biti ipak na jednoj drugoj razini što bih htjela naglasiti da taj sporazum nije samo bitan za studente brodogradnje kao što bi netko mogao pomisliti. Dakle, Kruzer je zapravo jedan mali grad i u, razvoju i u izgradnji jednog kruzera sudjeluje cijeli niz e, struka pa i cijeli niz e, dakle inženjerskih struka tako da i, i naši elektrotehničari i strojarci i računarci tu mogu sasvim sigurno unaprijediti svoje znanje. Naglasit ćemo još da ovog tjedna na Tehničkom fakultetu nije e, samo sporazum kao nekakva ključna stvar, nego i sajam karijera na kojem će studenti imati prilike vidjeti i druge tvrtke i druge firme iz raznih industrija gdje će se moći jednog dana zaposliti. Da, da, htjeli smo napraviti jednu živost na fakultetu, dakle mi inače uobičajeno organiziramo dane otvorenih laboratorija, kada pozivamo đake, učenike srednjih škola da dođu na naš fakultet, da vide naše laboratorije. E, zapravo nam je želja da im pokažemo e, kako je lijep naš studirati na tehničkom fakultetu i kako je zanimljiva i dinamična naša struka. E, ovaj put smo to po prvi puta povezali sa sajmom poslova jer smo smatrali da je možda dobro i da E, ti đaci, učenici vide koliki, e, dakle sve one tvrtke koje žele zaposliti naše inženjere. Dakle da se osim što se upoznaju sa fakultetom i sa našim laboratorijima, da se upoznaju i sa tvrtkama u kojima bi eventualno jednog dana radili. Osim toga, naravno, sajam karijera je i prilika našim studentima da vide e, dakle, šta im se nudi na tržištu, a moram reći da je kod tvrtki u gospodarstvu ta inicijativa naišla na veliki odaziv jer je to njima zapravo prilika isto tako da upoznaju naše studente, odnosno svoje buduće, buduće djelatnike. Evo, meni se čini da smo pokrili sve što je bilo najbitnije za reći. Hvala vam gospođo Jasna Prpić-Oršić, dekanica Tehničkog fakulteta. Evo, sretno sutra i sretno na e, sajmu karijera. Hvala vama.